radiotrama.cat, la ràdio lliure i combativa de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudis a l'edició 492 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. Amb el funky de Terrassa, que avui fa anys i des d'aquí el felicitem, arranca aquesta edició del Pim Pam Pum quan estem en directe als estudis de Radio Trama, el casal independentista i popular eh, Can Capablanca, aquest és el Pim Pam Pum, això és el Pim Pam Pum. Avui arribem a l'edició 492 i com sempre ho farem amb tota la passió i tota la il·lusió del món per a tots vosaltres. El primer que farem serà presentar la gent que ens acompanya a la taula del programa. Avui tornem a estar colze a colze, mà a mà, cos i cos, cos a cos amb el mestre Tecles. Què passa, Riqui? Mira, som gent. Isma, tu i jo som gent. Clar, som un, som un duet ahí inamovible. Aquí estem resistint, una sí. setmana més. Una setmana de calorada que flipes, eh? hem arribat a l'estiu ja, sí. no oficialment, però, però, fa una però calda, tècnicament sí. Fot una calda que, que, que mare meva. Sí, la veritat és que fa molta caloreta aquí als estudis, hem però... Hem estrenat ventilador, sí. bueno, estrenat, no, o sigui, <laughs> hem estrenat la temporada de ventiladors, diguéssim. I tant, i tant. Per fi, per fi hem posat els ventiladors a, a Ràdio Trama, als estudis de, de la Ràdio Lliure de Sabadell, a Can Capablanca, i avui doncs, venim carregadíssimes, com sempre, de bona música combativa per a totes vosaltres, radiada en català i en programari lliure, com programari lliure, diguem-ho bé, que començo ja... <laughs> Quantes birres t'has fotut, no? No, no, un parell de quintos, poca cosa. <laughs> Anem bé, anem bé. Anem bé. Què avui? Dedicatòria? Avui dedicatòria molt, molt especial. Anem-hi? Fot-li. Vinga, el programa d'avui el volem dedicar molt especialment a Eixam, l'espai autogestionat de Capellades. El passat dia 30 hi havia un ordre de desallotjament, però l'Eixam resisteix. Situat al carrer Major 73 de Capellades, L'11 de juny del 2021, un grup de joves van alliberar un local propietat del BBVA que portava 5 anys buit i abandonat per tal de convertir-lo en un espai obert a totes les entitats socials del poble. Des de llavors, els col·lectius, el col·lectiu responsable ha obert les seves portes a diferents organitzacions i iniciatives capelladines, Arran, xarxa de suport mutu de capellades i Atlètic Capellades, entre d'altres, i han col·laborat en múltiples projectes comunitaris com la Biblioteca Comunitària, l'Espai Comunal d'Eines, el Gimnàs Popular popular, el grup de ball de bastons, les classes de repàs d'ESO i batxillerat i les festes majors populars de capellades i un llarg etc. El passat 25 d'octubre de 2022 com a conseqüència de la denúncia interposada pel BBVA, el Tribunal de Primera Instància i Instrucció número 4 d'Igualada va ordenar el desallotjament de l'espai autogestionat l'Eixam de Capellades. Aquesta decisió judicial fa prevaldre els interessos especulatius del BBA que ja acumula a Catalunya 15.222 pisos buits producte de desnonaments hipotecaris per sobre de les iniciatives populars que durant l'últim any i mig han arrelat en aquest espai. Tanmateix, l'Eixam resisteix. Thank you. Si era un banc que portava 5 anys tancat. De fet, era un local que el volien fer servir per espopular, sobretot. I era un espai que feia molta falta aquí al poble i vam decidir obrir-ho. I és aquest contrast d'un local del banc que abans estava buit, ara és un local per, pel poble que està obert i ple d'activitats. Per nosaltres ha portat molta vida a Capellades. Teixim comunitat, fem activitats per totes les edats, tant per nens, joves, gent gran, i que diferents entitats que no tinguin res a veure entre elles puguin fer agafar-se aquest espai com, a, com una casa. Ens facilita reunir-nos, formar-nos, organitzar-nos. I ara, hora, vull dir que s'han fent aquests espais en què sigui un desafiament per al sistema, en què et vol tots enquadrats. És un espai del poble i pel poble. I una manera diferent d'organitzar-se, no tan individualista, sinó també més col·lectivament, i també t'aporta consciència feminisme, consciència de classe, antifeixisme... Que és un espai que està fora de les lògiques de, del capital, ens autoorganitzem nosaltres. Sí, que és una manera de contrapoder, sobretot. És una manera de com um, canviar les lògiques de com gestionar un espai, sobretot, també és un lloc d'aprenentatge. No només hem construït l'Eixam, sinó que l'Eixam ens ha construït una, una mica nosaltres en aquest sentiment de col·lectivitat, de pensar en el nosaltres i no en el jo. Qüestionar-nos coses de, socials i de la nostra quotidianitat que no teníem un espai. I l'Eixam és una cosa que va més enllà de, de les parets, per tant, si no pot ser en aquest local, hi haurà una alternativa. Davant del el context de desesperació global, l'auge reaccionari de l'extrema dreta, en genera un bri d'esperança, és com un, una taifa d'un lloc que pot com crear les bases per a un futur millor. I sobretot eh, es pot lluitar, però l'exemple de Xama ens diu que també es pot guanyar, que és sobretot eh, tenint consciència davant de totes les derrotes eh, que acumulem durant aquestes últimes dècades, l'espai és un motiu de victòria i de celebració que també creiem que, que hem de reivindicar com a classe, com a poble i com a capelladins i capelladenyes.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 Sols el poble salva el poble. Contra l'especulació volem l'Eixam viu. Su! I tant, i tant. Forta abraçada a la gent de Capellades, a tota la gent que lluita allà al, al poble de Capellades i, i molta sort i molts encerts a la gent de l'Eixam eh, que des d'aquí els hi desitgem pues, això que, que se'n surtin, que no els aturin i que, i que segueixin molt, molt més temps fotent-li canya. Molt bé. All right. All right, clar que sí. Teníem ganes, la veritat és que teníem ganes, ja, ja fa una setmaneta que, que va ser l'intent de desallotjament i, i va ser tot un èxit de, de participació de gent, un, un moment de, de subidon, de, de creure-s'ho i d'empoderar-se de, i i, i això, i la veritat és que mm, per molts 30 de, de maig més així, plens de gent i de lluita i, i de victòria, clar que sí. Vale, pues si anem amb la bona música combativa que tantes ganes tenim d'oferir-vos... Vinga, en què comences, Isma? La primera bala, ja veureu, uah, és, un, és, un, és un dispar important, ja veureu. René Pérez, més conegut com a Residente, oh. descantant de Calle 13, i Amaral, ah, perdó, Amal, Amal Marcus, cantant Palestina, acompanyats, acompanyades de fins a 7 persones més fent la música que ara escoltareu. Han tret un tema des d'una live session, un tema que va sortir el passat 30 de maig també i que ens va recomanar el mestre Palli. Des d'aquí li enviem una forta abraçada. La cançó es titula Bajo los escombros i és una cançó que parla sobre el genocidi que s'està produint a Gaza per part d'Israel. Des del Pim Pam Pum, màxima solidaritat amb, amb el poble palestí. El tema, més, ve acompanyat d'un videoclip molt guapo dirigit pel propi Residente. Així que amb aquest Bajo los escombros arranca el Pim Pam Pum. Som-hi. ese tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con Pablo y con piedras contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Uh, sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferentes, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin puente con agua agua y con viento generamos corriente y si no hay pan suficiente sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes, aguantamos para que llegue el mensaje, hijos del coraje hasta que al mar muerto se le sube el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo y lo defendemos a pecho y espada. Ah, con el pañuelo en la cara. El invasor es un puerco la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos y nuestros hombros cargamos con todos los escombros Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado, están los libros que nunca leyeron, los soldados que nos bombardearon Aquest Bajo los Escombros, espectacularment interpretat per Amal Marcus i Residente, i amb la nostra solidaritat cap al poble palestí ha arrencat aquesta edició 492 de manera brillant. Déu-n'hi-do quines recomanacions que, em fa, que ens fa el mestre Pellicer. Que el tenim pe, pel Vasco, no? A la Farroa està allà, eh. clar que sí, està ahí gozando fuerte, clar que sí. Amb el que ha patit durant campanya electoral i tot això, ja li ah, toc, no. i, i, tot, i els quatre anys al Parlament, ja li, ja li tocava una mica de... I tant. I tant, és feina, però ja sabem que el mestre Pellicer pot amb això i, i, Ai, ah, hi ha molt més. Sí, I si sí. té sostre, el rebenta. <laughs> molt bé, molt bé, molt bé. Doncs després d'aquesta primera cançó, arriba la segona, acaba ronda, avui en portem 8 de rondes per a tots vosaltres i esperem que, que les gaudiu. Acaba la primera al Mestre Tecles, amb què, guapo? Què portes? Doncs jo per obrir foc, com acostuma a ser tradició, tot i que no, no sempre serà així, però acostumo a començar amb la secció Fol i Seitan. Fotem-li! Fotem-li! Uh! Vinga, música a favor del veganisme antiespecista. Avui us presento des de Londres els Inner Terrestrials i extret del seu disc X, o sigui, X, X. és una X, del 2004, porta una cançó que es diu Barry Horn, que aquest senyor és un senyor que va morir, o el van deixar morir, millor dit. A veure com ho explico. És un lluitador per per l'alliberament animal. Vale? I, I en algunes de les seves protestes, algunes de les seves accions, va acabar a la presó. Ah. A la presó no el tractaven bé, com a molts presos, i per exigir que el govern anglès fotes algo contra la vivisecció, contra l'experimentació animal i tota, tota aquesta temàtica, mm. va començar a fer vàries, en plural, vagues de fam. Hòstia. Fins que una va ser fatal. O sigui, Fins que una va acabar va, amb, amb va morir la seva vida. per les seqüeles provocades per diverses mm, vagues de fam que, que va anar fent per defensar els drets dels presos i també els drets dels animals. I bueno, el Barry Horn era aquesta persona i a aquesta persona va dedicar aquesta cançó. Lluitadors tan compromesos com aquest mmm, no n'hi ha molts, no n'hi ha, no no ha, ha molts, la veritat. No se'n troben. Així que Inner Terrestrials per Barry Horn. Som-hi! Barry Horn va néixer el 1952 i va morir el 2001. Va ser conegut per moltes accions d'acció directa. Per exemple, va fer una acció per rescatar a un dofí que tenien en una petita piscina. No sé si ho va aconseguir o no ho va aconseguir, però la qüestió és que va crear moguda social allò i anys després es van tancar al Regne Unit tots els definaris. O sigui, va aconseguir, que, va aconseguir que no es tinguessin dofins. A... Llavors, també es veu que al 1980 o així, el Partit Laborista d'allí a Anglaterra deia a les, a, bueno, va fer les promeses electorals de que, de que acabaria o que regularia o que ficaria mà amb el tema de la vivisecció. I com que no ho va fer, llavors va ser quan ell va tornar a fotre ahí canya, eh, ah, sí, eh? sabotatges, eh, bueno, diverses coses. També va atacar el que va portar... Ah, lo del dofí, lo del primer dofí, li van fotre una multa i sis mesos de presó, que no sé si els va complir o no, però ja, li, ja tenia antecedents. Doncs aleshores... I després, amb sí. altres accions, una que em sembla que va ser la que el va portar a la presó, que era amb explosius, que va atacar un un comerç d'abrics de pell o alguna així, i això és el que el va fotre a, a la presó. 18 anys li van caure. 18 anys, eh? 18 anys. Flipa. I quan em portava, no sé si 5, 6 o 7 anys o alguna així devia portar a la presó, va començar lo de les vagues de fam, em va fer 4 i de la quarta vaga no, no, no se'n van sortir. No se'n van sortir i, i és quan va morir tot un, tot un referent i, i més en aquella època, no? O sigui, tants anys enrere no se'n parlava tant de, ja. del veganisme i l'experimentació i l'explotació. Sí, sí. Es parlaven d'algunes coses, però no tan global co, com ara. Ara, qui més qui menys, ja, ja... Alguna cosa sona, no? Sí. Sí. Bueno, tot un... Tot un referent en, tot... en la lluita antiespacista, sí. clar que sí. Molt guai, molt guai. La veritat és que una, una bona història, desconeixia la, la... Sí, jo també, fins que no... d'aquest senyor i... Fins que no ho vaig buscar... Eh... Molt guai. Vaig veure la lletra que em parlaven i digue, deixa'm buscar la Wikipedia, et surt tot. Tot I això tant. et surt de la Wikipedia. I tant. Terrestrials, en el seu homenatge a Barry Horn, molt bé. Fantàstica, fantàstica la proposta del mestre Tecles. Diferents, però els dos han començat suavets. Sí, no? Eh? Mira, jo, jo crec que te les veuré, ni que sigui sí? amb, el, amb el ritme. Sí, sí, anem amb Ciudad Jara. Hòstia. Sí, en, en segona ronda arriba a Ciudad Jara, banda formada el 2020 per Pablo Sánchez, cantant i compositor que va participar al grup La Raíz fins que aquest es va dissoldre. Us portem un single que va veure la, la llum també el 2020. El tema es diu En busca del fuego i és una exploració poètica de la passió i l'amor fent servir metàfores relacionades amb el viatge i la supervivència per descriure una relació intensa i transformadora. Vull dedicar aquesta cançó, com no, a la meva, no, eh? a la meva companya de vida i de, i de viatge, i amb totes vosaltres, Ciudad Jara i el seu En busca del fuego. Tira'm a la Ricky! Ricky! recuerdo excursiones, taquicardias y una boca que escondía una escalera. No he volado por los cielos del dinero, pero guardo en el recuerdo las riquezas y la magia del palacio en el que hacías que viviera. Yo no he sido un vividor y no hablo idiomas, pero conocí en tu abrazo la grandeza de una patria. Fui un ejército ondeando tu bandera. Yo no he vivido en París, tampoco en Roma, pero descubrí unos labios de museo y el deseo de morirme aquí te convirtió en viajera. Había un cristal en tu piel que corta vidas. Tengo la herida del náufrago que pasa los días en busca del fuego. Queda el juego del querer. Había un cristal en tu piel que corta vidas. Tengo la herida del náufrago que pasa los días en busca del fuego. Tengo la herida del náufrago que pasa los días en busca del fuego. Queda el juego del querer que corta vidas. Tengo la herida del náufrago que pasa los días en busca del fuego. Queda el juego del querer. Wow, era Ciudad Jara, desde aquí, desde el Pim Pam Pum. eh, En busca del fuego, que era com es deia el tema, un tema també molt suavet i molt, i molt xulo, parlant de, de les relacions que poden ser diverses i, i poden ser transformadores, intenses i, i molt guai, i molt guai, la veritat és que ben dedicada per la noia, que em feia molta il·lusió dedicar-li aquesta cançó i aquí ha quedat com a segona ronda ara anem amb, amb el final per part del Ricky què dius? Què portes? Mira, us Número 2 ja Segona ronda i us porto a dues persones que com a col·lectiu es fan dir MG Knowledge, que em sembla que, espera, eh, que volia dir que el nom no... Mafia <laughs> Màfia Gregoriana, MG és Màfia Gre Gregoriana Knowledge, Knowledge és coneixement. O sigui, els, els, els coneixements de la màfia de la... gregoriana, eh? Això seria... <laughs> Això, eh, si els busques a YouTube, tenen a... Eh, el seu perfil és aquest. Però dins d'aquest perfil són dos. Són el Ergo Pro, i il, amb dos L's, i LL, pequeño, il pequeño. Il pequeño. I extret de el seu disc Peque, que és un acrònim de poca estatura, corazón, amb K, corazón enorme. Enorme, que grandes. <laughs> del 2024. Doncs porta una cançó que es diu Napoleón i... Ah, bueno, són de Madrid, que no ho he dit. I mm, m'ha costat triar una cançó Potser no és la que més m'ha agradat aquesta, però és que m'ha molat aquesta banda per, per les referències a les lletres. Són raperos de barrio i parlen de los petas, del barrio de no sé què, los trapis... De, no? de la calle. Lo, eh? de la calle, de lo típic de... La calle i l'andamio. Però són una mica friquis com, com jo no? i els hi agrada... Fan referències que si a bola de drac, que si a, a coses de Marvel, a videojocs, Uh, Potser són de la teva quinta. Hòstia, això ara aquí me ve. No ho sabem, pilles, no, no passa res. Aquí em pilles, però... Però m'agraden les referències. I he triat aquesta cançó, Napoleon, que també està bé, però és on, on les referències aquestes són més fàcils de detectar. O sigui, qualsevol que encara que no estigui molt ficat en el mundillo, escoltant aquesta dirà, ah, vale, mira, pum, pum, pum, aquí, les he pillat totes. No? Però la resta de cançons també ho fan. Sí, sí, que sí, guai. sí. En gairebé totes, les, almenys les que vaig escoltar, Mm, en totes tenen algun, alguna pinzellada, alguna puntilla, sigui eh? de manga o videojocs o, sí, eh? o sèries o pel·lis... Sí, ahí. Molt bé. I res, pues això. En aquesta ocasió és només Il Pequeño, em sembla, el Ergo Pro no, no canta, em sembla que és exclusiva del Il Pequeño. És ILL, per tant no és Il en italià, sinó Il, Il. deu ser de, de malalt, en, enfermo, enfermo en anglès és ill. Ah, sí, eh? Llavors, ill pequeño, potser és el petit mal, no, no tinc ni idea. No, no ho sabem, idea. no Prim, ho sabem. Jo primer vaig pensar és en italià, no? Il, il, il pequeño. pequeño. Però això seria amb, amb I una, L. Amb una L només. I no amb I, i doble L. Exacte. Així que, no sé, perdona, xaval, però <laughs> no, no sé com es pronuncia o què vol dir el teu nom, però bueno. Ja ens il, ho dirà. Il pequeño amb el seu temacle Napoleón. Som-hi. Para que ya nunca nos miren mal. Seguimos pico y pala, queda nada para el mineral. De pedirla la general, de peón general, Para que ya nos miren mal. Seguimos pico y pala, queda nada para el mineral. De pedirla la general, de peón general. ¿Te acuerdas de los pantacas secos? Mi primo fumando hierba desde entonces ha quedado muñeco. Yeah, que de las bambas de C. <laughs> Fuimos rapados, pero nunca del frente. A mí nadie puede joder. Una batalla puño limpio, un Goku versus Kohler. Yeah, lo tuve claro desde el cole. Solo gente honrada, primero Mario y después Robert. Abuela, te quiero esta canción pa' ti, aunque después meta el móvil en arroba Mati. En el camino jamás me torcí. Fuimos rojos, pero nada que ver con Palpatine. La vida se complica, uno la caga. Y a veces la muy puta se me parece al Candy Crush Saga. A esos abuelos los dejé con fraga. Me las gozo con el tecno, también con el raga. Daba patadas a un balón y me creía invencible, no era clara, pero al campo amor. Se empiezan pensando en empatar, ya están perdidos, son arena en Qatar. Si despliego mi arsenal, soy un gunner. Si falla el primero, soy el nano, tengo mil planes. También pa' luego se la boca. MG Mafia, con oponente no se choca te pensaba niño. Seguimos pumpeando esa mierda. Desecemos guantes, primer dan. Anciani, Tu herida si saqué la pus. Tu vida es una mierda, no has estado en la blues. <laughs> Yeah, con mi hermano arroz con yogur. A 5000 kilómetros se ve distinto el hood. Me gasto el dinero en comer, no en tiza, en gasofa, no en sobres del FIFA. No quiero méritos ni copas con medidor. Persigo ceros como ese amigo repetidor. Paz para mis brosquis en lega. Para mi driver no te hablo de Sega. Hablan y hablan, pero nadie les investigó. Tú solo pinchas porque tu hermano es diabético. Retomo planes, ahora que hay llaves. Un trabajo nuevo y los pongo a ver fractales. Los niños de mi barrio siempre piden más. Yo solo vengo a liderar. Para que ya nunca nos miren mal. Seguimos pico y pala, queda nada para el mineral. Te pedí a general, de peón a general. Para que ya nos miren mal. Seguimos pico y pala, queda nada para el mineral. De pedirla general, de peona general. Vaya rollazo que portaven aquesta penya, no? Més guapo. Pues sí. Ojo, eh? sí, sí, sí, sí. I sí, sí que li anaven fotent referències, com deies, a... Que si el Palpatine de Star Wars, que si a Sega, que si... no sé, ara no recordo què més deia. déu nhi La Clara Campoamor, o sigui, que no és només referències banals, sinó... No, no, també, també de... També toca de temes ahí... Per això passen per aquí. Combatius. Clar per això sí. passen per aquí, clar que sí. Molt bé, molt bé, molt bé bona descoberta. Ja em portaré alguna més d'aquesta penya perquè té algunes cançons que, que m'han molat, la veritat. Portaven bon flow. La veritat és que se'l sentia bueno, un hip-hop així tot pesat, tot, tot sí, gros. Sí. Molt, molt, molt guapo, molt guapa la proposta del mestre Tecla, sempre. Des de en, Madrid. Des de Madrid, ahir amb, amb tota la intenció, tota la ràbia. Molt bé, molt bé. Doncs anem ara amb, amb una altra penya que, que comença aquesta tercera ronda. Sí? fot Vinga, va, anem, anem en tercera ronda, que ara no arribem a l'Equador ni de bon tros, estem encara en, als començaments d'aquesta edició. Són Tuton Club, que és una banda francesa d'esca de Montbéliard, fundada l'any 1999 per antics membres de Gangster All Stars i són vuit persones fent música de gran qualitat. Gangster All Stars? Sí, Gangster All Stars. Sí. Bé, són també no... declaració d'intensió. Bueno, <laughs> no enganyen. No, no, la veritat és que, bueno, imagino que també deu ser una banda francesa d'esca de, important, aquesta penya Tuton Club són, són francesos i ja veureu que, que ho fan de, de mil meravelles. Estan influenciades principalment per l'esca Tuton, però també el reggae i el steady. Us deixem ara amb un temazo extret del seu treball Turn Off del 2005. Prepareu-vos per gaudir de valent amb Tuton Club i el seu Turn Off the Television. Ballaruca al pim-pam-pum. Música Apagueu la tele, enceneu la ràdio des del turn off, aquest turn off de television dels Tuton Club des de França. Ballaruca, eh? Bé, eh, Ballaruca. I qui, bé, bé. qui, volia, qui volia podia ballar. I tant, i tant. I tant que sí. Esperem que l'hagueu gaudida, esperem que us hagueu fet alguns bailoteos i, i esperem que ens seguiu escoltant. Perquè ara ve la tercera ronda, acaba ronda el mestre Tecles. Amb què t'acomiades d'aquesta tercera ronda? Bueno, jo ja aviso que em deixo de tonteries i començo amb les ah, guitarretes. Eh? Ja, ja vas, eh? Ja està, tercera ronda, com si fos programa de sis rondes, que a la tercera ja vas... Avui és de 8 rondes, però jo ja a la tercera... Però a la tercera... Firmes. Avui, avui fas 3 i, i, i 5, no? Podríem dir, o alguna cosa així? O, do, o do, dos i sis, eh? Dos i 6. dos i sis. <laughs> no hi ha treva, eh, avui? Mare meva, què programa m'espera? Un rotllo cantautor, una de hip-hop i ja eh, distorsió. Mare meva. Ai, mira, porto una estrena. Mm, es diuen Liminal, són de Sevilla, i extret del seu homònim, o sigui, Liminal del 2023, porta una cançó que es diu Anèmia, i he de dir que això ho he descobert, que és una de les meves tècniques favorites per trobar cançons, que és seguir a la, a la Blanca d'Accidenta i veure on va a tocar o què és el que escolta ella a les seves històries, i d'allí només surt canela, però... Bona, bona música combativa. <laughs> Però algo espectacular, o sigui, seguiu-la perquè... Pod... perquè... És com escoltar el pim-pam-pum, però en una persona sola. P podria fer programa, podríem dir, eh? <laughs> Hòstia, si la fitxéssim. Déu-n'hi-do. Doncs estrena el pim-pam-pum, Liminal, amb el seu temacle Anèmia. Som-hi. Oh yeah! Liminal. Han sortit les guitarretes, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Liminal, amb el seu Anèmia. Anèmia. Que, que hi anava, eh? Hi anaven, <laughs> sí que hi anaven, sí. molt guapa, molt guapa aquesta anèmia de... Com ho has dit? Tornem-ho a dir? An Liminal. Liminal. I la cançó Anèmia. Molt bé, molt bé. Des de Sevilla. Des de Sevilla. Sí. Uau. Doncs pues mira, de Sevilla ens anirem cap a la República Txeca. Collons. Sí, són Sour Beach, que és una banda de rock txeca formada a finals dels anys 2000 amb Randy a les veus i a la guitarra, Lucy al baix, Tamara a la guitarra i Eva a la bateria. Us portem un tema des del seu Thug Love, Eh, les Sur Beaches, les Sur Beach estan influenciades sobretot per la música punk rock des dels anys 90 fins al 2000 i les seves lletres deprimides s'acompanyen amb alegres melodies de rock que no deixen indiferent ningú. Des del seu primer llarga durada, que va veure la llum el 2017, us punxem ara una joia que porta com a títol No Tomorrow i és una autèntica meravella. Fot-li! Yeah. la Sour Beach deixant la seva empremta amb aquest rock des de la República Txeca i des del Thug Love, aquest nou Tomorrow que acabeu d'escoltar. Que guapo, eh? Molt guapa, molt, molt guapa. La veritat és que fan un rock bastant... Bueno, ho diuen, no? Segur que les lletres són bastant deprimides, però van acompanyades de melodies divertides i, i alegres. I això és el que també ens agrada aquí, divertir-nos i, i posar-nos alegres. <laughs> molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé, les Sour Beats. Eh, és, és una banda que fa temps que seguíem i que, i que seguirem seguint perquè la veritat és que, que molen bastant i tenen bones propostes com aquest No Tomorrow que acabo d'escoltar. Anem ara amb, amb una altra cançó, arribant a, al final de la quarta, però abans de la cançó em sembla que tenim teca de la bona, tenim seccionassa. la secció i Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk Dona, que pretén acostar-vos la biografia de Don Spunk, que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Assumpta Sendra. Va néixer el 15 de maig de 1999 a Múrcia. De professió és integradora social. La seva principal, principal afició és escriure. L'assumpte ens explica que les seves manies són la neteja i l'ordre. Quan li preguntem per la seva militància social i activisme, ens explica que exposa les seves idees mitjançant la música, fent-la servir per visibilitzar aquelles realitats que volen canviar i millorar. Sobre la seva ideologia, ens diu que es considera anarcocomunista. Pel que fa al caràcter, diu que és una persona intensa i que té un caràcter fort. A les bones és molt bona, però a les males és pitjor. <laughs> La seva gran influència musical és Emil and the Sniffers i per suposat també ho són, per sobre de tot, Amy Winehouse, Lauren Hill, Nina Simone i The Beatles. Wow. L'assumpte, a més de participar a la banda de punk Robert, també té un projecte en solitari de rap que es diu Mistake. Sobre els records del primer concert, explica que va ser a França. Els van parar a la frontera i els van prendre la marihuana. I ens posa una emoticona de, de riure de plorar, no? <laughs> o sigui, plorar de riure. A l'hora de tocar ho van fer horrible, però han millorat des de llavors. Preguntada sobre els seus plans de futur, ens diu música, música i més música. La idea és fer gires i fotre-li fort. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de Robert, banda de punk de Barcelona, amb Assumpta, la protagonista de la secció punkidona d'avui a la veu, Usef a la guitarra Ludel, o no sé com es pronuncia, Ludel al baix i Flor a la bateria. Extret del seu primer disc Boring Utopia d'aquest mateix 2024, us deixem amb el seu tema anomenat Opressió i que sona així de bé. Delirium Tremens amb Robert, amb l'assumpte al capdavant des de Barna, temaza Rangano per, a, per a aquesta seccionassa que s'acaba de marcar el mestre Tecles, una nova punquidona. Molt bé. Molt moltíssimes bé. gràcies, Assumpta, per poder participar. Moltíssimes gràcies per ser una dona punk que està en l'escena i que no ho deixa córrer i que, i que segueix endavant i que té totes les ganes que tu tens de, de fer música i més música. Bueno, a l'escena punk i a l'escena hip-hop, sí. perquè sí. A, arran de, de fer la secció, que ho, dic, pues anem a buscar mi, mis, Mistake, no? Es deia? Mistake. Sí. I eh, sona bé el hip-hop que fa també, ja el portarem la seva vertent, el seu altre... El seu alter ego. Alter, alter ego. Que guai, i tant que sí, i tant que sí. Tornant a l'assumpte, segur que aquí al pim-pam-pum i ens farà les delícies. Molt guai, la veritat és que una, una com sempre ho diem, eh? però és veritat, la relació que tenim amb, amb totes les noies que apareixen a la, a la secció, i, i després el, el tracte que tenim amb els grups i tota la dinàmica que, que es fa d'enviament de, d'informació de, d'una banda i de l'altra, quan ens envien la info, quan els hi, retru, li, els hi retornem el cartell o coses així, és molt guai, és molt guai anar coneixent a, a totes les bandes i, i la veritat és que és una sort poder-ho fer. Vale, pues si anem amb, amb més rondes, anem amb, amb les tres últimes, o sigui que ara ja sí que podem dir que hem passat l'equador de, del programa. Tres últimes no, 5, 6... Quatre últimes. Quatre últimes. Aleshores estem, arribem a l'Equador. Estem just a... Estem just a sobre. Digue-m'ho bé. <laughs> vale, pues mireu, jo, jo ara porto una, una mítica. Eh? Oh, sí, oh. sí, sí. No havia sonat això, eh? No havia sonat. Ja, ja, ja. Ara, Flipareu. Rancid, la mítica banda de punk rock i ska formada al 1991 a Berkeley, a Califòrnia, són el Lars i el Tim a les veus, o eren el Lars i el Tim a les veus i a les guitarres, el Matt al baix i el Brandon a la bateria. Us portem un temazo que, com dèiem, estranyament no havia sonat aquí al Pim Pam Pum, però que a moltes de vosaltres us sonarà. Des del seu mític àlbum An Out Cop de Wolves, us deixem, us deixem per seguir gaudint de valent amb el Rancid i aquest himne titulat Ruby Soho. Oh. Anem-hi! Anem-hi! cert, tio. I això no havia sonat al Pim Pam Pum, eh? és I no, increïble. I no l'havien portada. Cago en seu. Sí, sí, Ruby Quins, Soho... Quins records, quina, ja, ja, ja. quina passada, tio. Quina... Bueno, de 91, imagineu-vos si ens n'anem en enrere. Molt guai, molt guai. Molt I ara guai. jo què, què faig després d'això? Bueno, ara, ara si vols ho, ho podem relaxar eh, dedicant, recordant una miqueta la, de, la dedicatòria que fem avui, que, que recordem que el programa d'avui va dedicat molt especialment a l'Eixam, l'espai autogestionat de Capellades, perquè l'Eixam resisteix. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport i solidaritat amb la gent de l'Eixam i us convidem a que doneu suport a les seves properes mobilitzacions en la seva defensa. I tant, tot, tot, tot i sam amb la gent de l'Eixam, que resisteix. I abans de tirar-me jo la cinquena bala, crec que fotré una falqueta. Falca-me-la! Som-hi. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I allà on ens demanin... I allà on faci falta. I on ens demanen, que això ho podem dir, és el 10 de juliol, què passa el 2 de juliol, Riqui? El 2 de juliol tenim Parasol, eh, un, el canyatapa que es fa durant tot el mes de juliol aquí a Can Capablanca. A Can car Capablanca. Al carrer. Bones tapes, bones cerveses, bona música combativa. I cada dimecres alguna proposta musical diferent. I un dels dimecres serem nosaltres, el Pim Pam Pum, fent programa i encara estem mirant de lligar a veure si... Si fem que vingui algú o, sí. o ens ho fem nosaltres. Segur que hi haurà Pim Pam Pum. Això segur. I després si tot va bé, algun cantautor, alguna bandeta així... Alguna cosa així. I Pim Pam Pum especial, perquè estem dient-li pues, a tota la gent de, de, de l'equip del programa, pues, al, al Pou, El Pou sembla que ha confirmat. Sí. L'Eric ha confirmat que farà tot el possible per venir, sí. tot i que ha sigut papa... No tindrà, fa molt... Tindrà i... difícil, però tant de bo sigui, encara que no pugui venir tota l'estona, que vingui l'estona que pugui sense problemes. Jo vaig, sí, quan ho vaig no, no llegir allò vaig pensar, entra a Amazon, compra uns, els típics auriculars <laughs> per insonoritzar, insonoritzar. El, el, els nens eh, i nenes jovenets. Té, Eric, te l'envio a casa i, i vine, porta't, El, porta el baby I tant, també. I tant, ojalà que sí. I també el Manolaken, que el volem veure, Hosti, i la Manolo. Noe i, i la Sadi, que, que hi contem segur. A veure, a veure, a veure. Tant de bo que sí. A veure tant... si, som, si fem un pleno. Tant de bo que pugui ser. Que s'han de renovar carnets, penya, de carnets de pim-pam pomaire. I tant. Tanmateix, això, reserveu-vos la data, 10 de juliol, programa especial pel Parasol, pel cicle de música al carrer de Can Capablanca, amb canyatapa per part de la gent de la Flama Roja, la gent d'aquí de, del bar de, del Casal. I que serà l'últim pim-pam-pum de temporada. Sí, Correcte. Abans de les vacances d'estiu. Amb, amb, amb, amb aquell marxarem. Amb aquell de vacancetes, a passar calor por ahí. Ah, por ahí, on, on pugui cadascú. On puguem. I, I després tornada una altra vegada a tope després de l'estiu, perquè ja sabeu que el 19 d'octubre serà el gran programa que estem, que estem preparant amb tot el carinyo per tots vosaltres, el programa 500, que tenim moltes ganes d'oferir-vos-el. Primer tornarem amb el xupinasso de la sí. festa major de Sabadell i, i tant, tal, però... I tant. No fallarem. Però al cap de poc ja... I tant. El programa 500. Sí. Hòstia, quines ganes, eh? Sí. La setmana passada ja ho comentàvem, no? que tenim el, el cartell tancat, són quatre bandes, quatre bandes de, de primeríssima línia i de, bueno, tot, totes col·legues i, ja i totes de bona música combativa. Ja us explicarem. Sí. Encara no, encara no ho direm, però... Però sortirà ben aviat. Ben aviat. I tant. Molt bé, i si anem encara més endavant, crec que ara em toca a mi obrir la no. sisena ronda, o no? Et toca, et toca tu acabar-la? A mi, a mi, a mi. A tu et toca acabar-la. Cinquena ronda Cinquena... per a mi. Doncs sí, no? Perquè la teva cinc era Rancid. Exactament, sí. Ruby Soho temes de Ràngano, ara vinc jo a salvar-ho com pugui, però ho faré de la millor manera perquè vinc amb Suïcides. Yeah. És una banda de Catalunya, no sé exactament d'on són, però bueno, són de per aquí la terreta, i extret d'un split, un split del 2014 que van fer amb una altra banda que es diu Trance, Trans o Trance, Ole. que avui no els portaré, però és possible que, que ja vinguin un altre dia, perquè també em va molar el que vaig escoltar. Doncs, eh, extret del seu split amb trance del 2014... Et vas, una... quedar, et vas quedar en, en trance? <laughs> Sí, la veritat és que us hi quedareu tots quan escolteu a Suïcides, perquè molen molt, la, la veritat. I he triat aquesta cançó que es diu Sabes en soy? I sona oh, amb un... Amb un no sé, mira, ho poso i me dieu a veure què us transmet. Catem-la! Catem-la! a més de tecles, acabes de deixar asturat mig Can blanca i, i, i la resta de Rodalies. M'encanta com sonen suïcides, tio. Espectacular. És increïble la manera, la, la veu, crec que la manera de cantar i també la música com acompanya em produeix aquesta melancolia, però alhora... Sapi, no? Deies que és sí, com melancolia la, com... però però enrauxada, no? Podríem dir. Sí, és com una mescla de, de melancolia, de tristesa, però amb força. Sí, amb potència. Amb, amb potència per tirar endavant, no? Que no, no es melancolía de que me quiero morir, ya, sino no, de mierda, tío. Aguanta. Aguanta, Aguantem, fem... Sí, sí, sí. Mierda, tío, aguanta. Molt guapa. La veritat és que per ser tres anaven sobrades totes, totes a nivell de, de bataca, a nivell, a nivell de guitarra i sobretot a nivell de veus. Brutal la veu de la xavala. Quina, quina contundència, sem, sigui, sense acords pràcticament, que no sí, que no havia, i, i ho omplia tot, tot, tot amb, amb la veu. Tremendo, tremendo. Bona troballa. Molt, molt cru, dos, molt Del 2014, que fa, fa temps que volten a fa, aquesta gent. Fa, fa una dècada, com a mínim. <laughs> Déu-n'hi-do, déu nhi déu mestre Tecles, com t'has quedat de, de, de ben despatxat eh, i... Agustí Rinin, això és... Aquí el Pim Pam Pum portem... Tothom porta de tot, des de cantautors fins a hardcore, I tant. però cadascú té el que més li agrada, que no té per què agradar tot al màxim. Hi ha coses que t'agraden més... Coses... Correcte. A mi això és de lo que... Del que més em mola. Sí. No, no, sí, sí, sí. A, a mi la veritat és que també m'ha apassionat, eh? I tant de bo els portis o, o, o els portem més vegades a, a Suïcides perquè, perquè s'ho valien molt, s'ho valien molt. Molt guapo, molt guapo. Grandíssima proposta, més de tecles. Vinga. Vinga, a veure si te les veig. Sisena ronda. Anem amb la sisena ronda. Home, i... sí que me les veus. Mare te les veuré, te les veuré perquè abans anava de mític amb els Rancid. Joder i ara pues, segueixo una mica en aquesta línia, no? Com per, com per atrapar-te tu en les 5 i 6 rondes, tio, mare meva. Rancid i ara què? The Distillers. Ara... Joder. Tio. Sí, The Distillers, que... mítica, mítica banda de punk rock creada i formada el 1998 per Brody Dale, cantant i compositora i música australiana. Parlant de veus que ho emplen tot, no? Pues... Precisament, sí, sí, la veritat és que un, un, referent, un referent de la música punk en clau femenina de la punquidona, segur que moltes de les que, que apareixen han begut de, de tot el que va fer Brody Dale i, I, I, tant, bueno, i és segur, segur. grandíssim referent. I tant. El grup el formaven també Tony Bradley a la guitarra, Andy Granelli a la bateria i Ryan eh, Sin al baix. Al gener del 2007, Dale va, de, va anunciar la dissolució de la banda, però ens van deixar grandíssimes peces com la que ara escoltareu. Excepte el, del seu disc 55 Death House de l'any 2002, arriben de Distillers al Pim Pam Pum i el seu tema City of Angels. fum li tecles! The Distillers al Pim Pam Pum, des del seu Sing Sing Dead House i aquest City of Angels que acabeu d'escoltar, que acabeu de gaudir. déu nhi també com, com ho feia de bé la, la Brody Dale i la resta de, de la formació de Distillers. Molaria, molaria que... Aquestes que... veus distorsionades... Desgarrades. Bueno, desgarrades, volia dir, perdó com la, la de Interrupters, sí. també m'ho recordo una mica. Com no? l'Amy, sí. No sé, també m'encanten. És... Sí buah, li dona un rotllo a... Ja, ja, ja. ja. Després el, la, la música, folio lo que vulguis, al darrere, punky yankee, qualsevol... Sonarà bé, amb, amb la veu amb Aquesta veu, amb aquesta veu barra, I tant. mare meva, I tant. mare meva. Fantàstica, fantàstica la proposta avui amb de, de Distillers aquí al Pim Pam Pum. Continueu escoltant radiotrama, seguiu el Pim Pam Pum, música de trinxera, períodes dissidents, seguiu en aquesta edició 492 que amb tantes ganes estem fent per a tots vosaltres. Esperem que estigueu gaudint del viatge, nosaltres ho estem fent i encara ens queda el bo i millor que portes més tecles ara. Mireu, la setmana passada ja vaig anar per partida doble cap a la meva terreta, cap a, cap a Lleida. La Gardela de Mollerussa, el boi millor de Bellpuig. Això és així. <laughs> Això és així. Això és així. I, i avui torno, faig, faig dobleta, faig els, mateix, els mateixos grups que vaig portar la setmana passada, repeteixo, perquè ja ho vaig, ho vaig dir durant el programa que ho faria i, i aquí està. Els primers que passen per aquí són Gos Mullat, Ara. Ara eh, torno a portar les dues bandes de Lleida amb, amb nom d'animal. <laughs> els primers són el, els gos mullat, que confirmat són d'Alcarràs, que ho parlàvem l'altre dia. Si sí, eren... si ho eren o no, sí que ho són. Són d'Alcarràs, i de fet porta una cançó que es diu Alcarràs. Que podríem dir homònima. Per tant, és, és topònima. <laughs> aquesta sí que és una topònima com una casa. Topònima. Són d'Alcarràs i es diu Alcarràs, topònima, i podria ser un triplònima perquè, <laughs> perquè la cançó eh, fa referència, la lletra de la cançó fa referència a la peli d'Alcarràs. Correcte. La dels preses... Tripònima. Sí. O sigui... <laughs> I, per, I per consiguiente tripònima. Extret del seu primer disc, la, la setmana passada vaig portar una cançó del seu segon i, i, i darrer disc, de moment, d'aquest 2024. Ara porto del, del seu primer disc del 2023, de l'any passat, que es deia que es diu el disc Antimúsica, i res, són Gos Mullat, parlant de la peli i de la vida en general, de, de la, vida, de, de la vida de pagès. De la vida de pagès a, allí a les Terres de Lleida. Concretament, al Carràs. A mi és que m'encanta aquesta banda, tio. És una troballa que he fet que que és, em, em surt una rialla només de pensar-hi. <laughs> Gos mullat, 1 o 19. Som-hi. Ja n'estem fase com els traïdors volen seguir lleurant els dos estem farts de governs traïdors. Cago en Déu. Que guapa, i amb allà amb el Nino Bravo pel mig. Fent bocins els fonaments de Can Capablanca, Ojo, eh? gos mullat, rebentant tot i més. Amb aquest punk rock de la terra inconfusible, amb veus que tiren cap a l'oi, no? així veus desgarrades... M'ha molat moltíssim. O sigui, m'has deixat... Mm, per mi Tenemos caballo ganador. Eh, bé, encara no s'ha acabat per això eh, el programa. Ojo, eh? Ojo, gos mullat, la proposta que, que ha portat el mestre Tecles. Aquests els hem d'anar a veure un bolo de crim, batec, gos mullat, Bo. s'ensorra l'estadi... No? La família... Bo. Apaga i vámonos. Sí, no, la, la, la... però la família és un, és un punk rock més... Més, ran, eh, més rancid o més... Sí, correcte. Més punky Més toidols, més... Sí. sí. Sí, sí, sí. sí, sí. No seria el mateix... No, no seria gremi. el mateix registre, però en un bolo molaria. Eh? També, també, <laughs> també. Tot. Sí, un festim, festim bolo. Festim, un bolo no, un bolo. Un, com es diu, el Tropical, un Tropical Rio Exact Fest. No? Jo no sé, família, que ens escolteu, què en penseu, però després d'aquesta cançonassa de, de Gos Mullat que s'acaba de tirar més de tecles, aquí els estudis de Radiotrama, com a mínim, estem molt millor. I, i a més, escolteu la lletra música combativa, parlen dels problemes sí, reals... Amb de, la revolta pagesa... De, de la terra, no? de, de la gent que treballa al camp. Que guai, Joder, que guai. Inmillorable, Immillorable, immillorable. déu nhi ara, ara sí que és allò, i, i ara que tiro jo només tecles, que dèiem... Bueno, escolta, jo ho he passat malament darrere de... T'has tirat Rancid i Distillers així d'una tacada, pues, bueno, ara hi he vingut amb gos mullat i esperat que, que encara no he acabat. Bueno, jo, jo vaig a veure si, si dissimulo o no, o a veure què fem. A veure, a veure. Arriba la setena ronda. Oh, a mi em sona això, eh? Sí, em sona... sí. Han passat poc. Són Shooting Daggers, que és una banda londinenca de hardcore punk feminista i queercore. Però espera, parlem del nom. Shooting Daggers. Daggers, daggers Te pinta que és una daga, no? Que són com mini espars, com punyals. Disparant... Però les, però les dispara. O sigui, shooting és amb una pistola o sigui, disparant... Disparant dagues, dagues no? O sigui, és un... Hi, hi ha dagues aquestes voladores, no? Imagino que potser... Anar... Però llavors les llançaries, ja. si fossis com un ninja. O sigui, ell les, les està... Disparant. Disparant, no? disparant dagues. <laughs> Directament. <laughs> Directament. per no fallar. Bueno, doncs això, ells són Godinya a la batera, Beatriz al baix i Salomé a les veus i a la guitarra, les Shodding Daggers fan lletres en fragments de fúria reprimida, amb un ambient que ens aboca als anys 90 i melodies que es fiquen directes al cervell. Us portem un temazo brutal Eh, abans de continuar amb la presentació, dir-vos que les Shooting Daggers van passar pel pim-pam-pum gràcies a que el mestre Manola que em va obrir camí i, i per això li vull dedicar aquesta, aquesta eh, cançonassa. Manolaken. Aquest tema brutal des del seu sisè treball d'estudi titulat Love and Rage d'aquest 2024, del qual podríem dir que és un àlbum, un àlbum tan malalt com bonic. Us deixem amb una bona gardela que es diu Bad Seeds i sona que trona. Eren Shooting Daggers des del Love and Rage d'aquest 2024 i aquest Bad Seeds, Males Llavors, i bueno, Déu-n'hi-do, déu nhi déu com hi anaven, ben dedicada al Manol Aken hardcore punk feminista bé, bé, per la vena, queercore, que ens encanta. déu nhi com hi anaven també, eh? Sí. I a més cançó de minut i 20 segons sí. o explícita, així. Explícita, concreta, directa, Manolaca, en el sí. mestre Pollastre, tots n'estarien orgullosos. N'estarien orgullosos, i tant que sí. Molt bé, doncs si seguim encara amb més cançons, ja no ens en queden ni tantes, perquè ara em sembla que el mestre té que les tira a la seva penúltima i després eh, anirem dient... Sí, sí, sí. Queda, goodbye. Queda la meva cançó i última ronda. I tant. Doncs com, ho, com us deia, continuaré a la meva terreta i després del primer animal que eren els gos mullat, ara venen tres animaletes... Tres animalotes. <laughs> que són les ratpenades. Que són una mica capricornianes, també. Eh que sí? aquí no, jo d'això no ho entenc, però, sí. però segur que tens raó. Segur que sí. <laughs> doncs de les ratpenades... Mm, mira, fer, fer de tarres. La cançó que vaig portar la setmana passada no era el segon avançament, sinó que devia ser el tercer avançament, perquè el segon avançament és aquest. És aquesta que portes és avui. Aquesta. Són, és la Zombie Cachonda. <laughs> Temacle, gravat, com us explicava la setmana passada, a lo que abans era el Matadero Punk, Correcte. que ara, ara forma part de... És, és de, de, del jovent, diguéssim. amb un videoclip molt guapo. Un videoclip super guapo, amb, molt ben fet, o sigui, divertit i, i molt ben fet. O sigui que Win-win, repenades amb el seu zombi cachonda. som somi. mare meva, les rapanades. També sonen al eh, el punky yankee, no? Sí, Amb aquest so rap, ben fet. aquestes guitarres ràpides. Són unes bestiotes, la veritat. Molt guai, molt guai molt el projecte bé. i molt guai tota la sortida que està tenint i l'èxit que estan aconseguint, que des d'aquí ens, en, ens, ens n'alegrem mogollon i, i clar que sí, ben a prop sempre de les ratpenades donant-los suport. I que no deixin de fer videoclips perquè se'ls dona molt bé. Sí, sí. La tots veritat els, és que tots tenen... els que fan, l'anterior de Not Sur, de la, a la platja... El de la carretera. El de la carretera. Sí, sí. Molt guapo, molt guapo tot el projecte, molt guai. Bueno, doncs amb Ratpenades, que era la penúltima del Ricky, eh, arribarà a la fi aquesta edició. Sí, anem amb, amb el resum i amb un parell de temes que hi posaran la, la cirereta. I el programa d'avui l'hem dedicat especialment a l'Eixam, l'espai autogestionat de Capellades, perquè l'Eixam resisteix. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport, no faltaria més, i solidaritat amb la gent de l'Eixam, i us convidem a que doneu suport a les properes mobilitzacions en la seva defensa. Sols el poble, salva el poble contra l'especulació. Volem l'Eixam viu! Su! També a la secció Foli Seitan Foli! Hem, hem tastat el temazo de Inner Terrestrials no, el temazo anomenat Inner Terrestrials, perdó, no, ja ho deia bé. Sí, sí. ho deies bé. Sí, sí, sí, sí. El temazo de Inner Terrestrials eh, anomenat, anomenat Barry Horn. Barry Horn. Joder, com m'ha costat Fa, això. Fallo meu. I a la secció Punk i Dona, Punky, hem tingut el plaer de presentar-vos a l'assumpte veu i ànima de la banda punk barcelonina Robert i amb un parell de temazos que, que porto jo el primer i tu l'últim. Ens acomiadarem, us direm adeu, molt, molt contentes d'estar de, com sempre amb totes vosaltres. Jo m'acomiado, veureu, amb, amb Grop, que és una banda... Grop o Gorp? No, Grop. Grup, vale, vale. Estorp, <laughs> Strop. Quanto cabrón. Sois males persones. <laughs> Ara, quan vegi paraula curta amb una O i una R, eh, tinc, tinc broma ja per, no sé, dos o tres anys. <laughs> Fàcil, fàcil. Fem un molotov. Grop, eh? Aquests em sonen, eh? Són, Perquè... no, són estrena aquí el pim-pam-pum. Sí, els he, els he descobert fa molt poquet, de fet crec que avui els he descobert, Banda, de, banda punk de, de soroll i temperi des del Lluçanès són Pablo a la veu, Tià a la bateria, Gerard a la, a la guitarra i Marçal al baix. Els Grop tenen només tres temes penjats al YouTube, però com escoltareu tot seguit són uns putos màquines. El tema amb el que m'acomiado està enregistrat a Mr. ED Studios per Bernat Riera i si voleu veure els Grop en directe ho podreu fer al Punkistrol Fest d'enguany que serà el 14 de setembre. No us perdeu aquesta nova banda que té una pintaza espectacular. M'acomiado amb Grob i el seu tema No sé. I la última de les últimes la tires tu, mestre Tecles. En què, en què posem la cirereta? Jo sé que ho sé. Porto... <laughs> jo no, tio, jo no ho sé. <laughs> Eh... Els Gorb, eh? Que... <laughs> Els Gorb. Quins màquines. Sí, sí, sí. sí. que cabrons. Jo, per acabar, per acabar, l'última de les últimes, m'he fet un auto homenatge Porto una banda de fa molt temps, són els Sálvate si puedes. Bona, mítica eh, també. Mítica, mitiquíssima, i que tornen. Tornen, no sé ben bé quan tornaran, però se sap que... O sigui, ho van deixar fa com 18 anys o no sé quan, vale? fa mogollon que no tocaven, i al 2000, potser el 2017 o, o por ahí, van fer un bolo especial, es van juntar per fer un bolo, però ja està. Però ara tornen i han tornat per començar reeditant el seu vinil de 1997, que és el que us porto avui, a qui em pugui interessar, i aquest vinil el reediten, o sigui que es pot tornar a pillar, tornen sí, a haver eh? existències, jo me'l pillaré seguríssim. Fijo. I d'aquest vinil, d'aquest CD, he hagut de triar una cançó que, que no hagués sonat encara i la meva preferida de les que encara no havien sonat és aquesta doble o meitat que parla de que en la, a la vida bueno, que a vegades has d'arriscar, si no et mous no avances, però s'ha d'anar en compte perquè... Sí, do doble o nada no sempre... No sempre, no sempre surt bé. Millor potser doble o mitat. Molt bé, molt bé, doncs amb aquesta cançonassa de Sálvate si puedes arriba a la fi aquesta edició 492 del Pim Pam Pum. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. És un plaer cada vegada que, que us poseu a escoltar la ràdio, cada vegada que sintonitzeu Trama i escolteu el Pim Pam Pum. No deixeu de fer-ho, ja sabeu que sou l'autèntic motor que fa bellugar el Pim Pam Pum, sou l'autèntic cor que ens fa bategar. Com sempre diem, família, ens trobem... A la xarxa i pels carrers... Salut, Salut i revolta! I revolta! Uh -huh. no cajón, se me en No puedo estarme solo rato en el presente Porque no porque no No sé elegir otra forma de vivir No sé elegir otra forma de vivir No sé vivir como si no fuera morir No sé vivir como si no fuera Se libera, si se marxa. I als carrers. Salut i revolta! revolta!